Book 2 Tekvsmeti Tekvsmeti Წელიწადის დროები და ამინდი Წელიწადის დროები და ამინდი ეს არის წელიწადის დროები ეს არის წელიწადის დროები გაზაფხული ზაფხული გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი შემოდგომა ზამთარი საფხულში ცხელა საფხულში ცხელა საფხულში მზე ანათებს საფხულში მზე ანათებს საფხულში სასეირნოდ მივდივართ საფხულში სასეირნოდ მივდივართ ზამთარი ცივია ზამთარი ცივია. ზამთარში თოვს ან წვიმს. ზამთარში თოვს ან წვიმს. ზამთარში სახლში ყოფნა გვიყვარს. ზამთარში სახლში ყოფნა გვიყვარს. ცივა. ცივა. წვიმს. წვიმს. ქარია. ქარია. თბილა. თბილა. მზიანი ამინდია მზიანი ამინდია უღრუბლო ამინდია უღრუბლო ამინდია დღეს როგორი ამინდია დღეს როგორი ამინდია დღეს ცივა დღეს ცივა დღეს თბილა დღეს თბილა Thank you.